Autoeskoletan pandemia garai unek ekartzen aldituen kezkak eh, ikusteko, izan gira autoeskola duen dunise loiatoren ganat. Eta enpresa mailan gelitze rangura batzu sortzen dazkola errandauku. Kezkak eh, badituko noski, diru sartze guti dugu eta beste hilabetean berdin zanen da. Gobernuak laguntza asko hitz emaiten eh, dizkigu, baina ez dakigu horiek izango ditugunez nire langideek eh, langabizia parziala okanen dute, enpresaren bosteun euroko laguntza okanen dugu, normalki, baina uh, beharko ditugu ara ere pagatu. Eta gero, gobernuak kargak kentzea proposatzen du baina ala ere uh, urtean eh, zehar horien du eh, beharko ditugu. Kezkak ere, orai permisa pasatu behar zutenen aldetik, beren gida azterketa pusatua izanen baita, eta zonbait aste edo hilabeteren buruan berriz prestizaiteko kurtsu berriak hartu beharko baitituzte. Burasuentzat gastu emendaketa bat izanen delarik. Dunise loiatok errandauko ala ere, ez dela diferentzia undirik izanen. Ikasle batzuek beste gidatze kurtsu batzuk hartu beharko dituzte, bainan beste eh, batzu entzat, eh, lagunduta gidatzen uh, eh, duten ez da beharrezkoa izanen. Eta beste arrangura da, konfinamendua ondotik permisa galde metak eta bat ez ote den izanen. Horren aztertzen ari dira ere. Uh, gai izan beharko gira programatuta zegoen bezala. Sindikatuek uh, azterketa leku gehiago galdetu dituzte. Inspiteroai uh, äh, larun batean äh, lan egitea, galdetu dute ere bai. Autoeskolen mailan keska batzu, bainan sindikatu desberdinek zaintzen dituzte, eta autoeskolen artean ere komunikatzen hasi dira.